Ba, hori da, ja San Juan bezperan gaude, udara eritxi da, nahiz eta ez baina, bai, eta hemen gaude berriro ez, beste urte bat, iru trinerukin, neska mutil batekin, eta ilusioz beteta. Eh? Lan azaia izango da, oso aurkari gogorrak izango ditugulako, baina ilusioz beteta gaude, eta, a ber, gauza nolakoten diren.